now you're listening to 92 Music. <coughs> Yeah. Yeah. Okay. Uh. Non pas le time ni la force, j'ai trop donné l'énergie qu'on se mette d'accord sur les parcours, je bats pas au faut que tu saches, la route est longue et dangereuse avant de chercher que la gloire et de te prendre pour MC tronçonneuse. Revois tes rimes entre chaque qui ne comprend pas ce que tu dis. Cesse de rapper saccadé en 3 minutes, t'as rien dit. Tu veux des frappes, frappes, tu veux des punchlines, tu veux des gun gun, tu veux des. Tu veux qu'on sur tes clips, la cohérence, on s'en tape. que ça claque dans le club, du message, on s'en tape. Faire voler du papier violet, sortir les sapes accordés, faire le showcase, le micro jamais l'allumer. Ça rêve de disques d'or, de platine, faire briller le diamant. Au lieu de te mettre bien, fais-le pour papa, maman. T'as pris ta route salement, reste conscient que ça ne durera pas longtemps. Fais-le proprement, t'auras ton respect, et iras sagement. Petit garnement, faux garnement. D'autres avant toi ont essayé évidemment. Pour ma part, chaque ligne est vécue, mais sens-tu la grisaille de mes écrits Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Oui. Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Mais sens-tu les écrits. Je C'est Spécimen Spécimen Spécimen Spécimen Appelle-moi le spécimen Eh hey, oh eh hey, oh calmaté C'est moi qui cuisine cette saleté Je sous Mélodie Maria Appelle-moi le spécimen Eh hey, oh eh oh calmaté C'est moi qui cuisine cette saleté Je sous Mélodie Maria Appelle-moi le spécimen Hey yo hey yo calmate C'est moi qui cuisine cette sage son mélodie ma réalité Appelle-moi le spécimen Hey yo yo calmate C'est moi qui cuisine cette Mais son mélodie ma réalité Sur des beats sales de la haute gamme De la bonne cam au crew Mes écrits n'ont pas visé les étoiles On a les punchlines on écrits C'est des coups de lame Pristine scope hein. Lausanne, ke pour me rrug man Me jetë përdiqme, every day I'm hustling Nuk ko e qudiqme, jem me rit në blok Geto t'ro glok, putek qia me i let Kom dë besi son bon lek Para la semi spot hip hop battle bash, C'est Chris Cross Appelle ma motocross MC tout terrain, j'évite les obstacles et les coups de catin le bad boy, je suis le bolide, le gars sur le solide, le vrai Pas la copie, tout bad, si t'as pas compris, je suis la crise que tu maîtrises pas Quoi qu'est-ce qu'il y a Tu ne comprends pas hein? Appelle-moi le spécimen Hey eh, oh, eh, yo hey yo calmate C'est moi qui cuisine cette sage Mais mélodie ma Appelle-moi le spécimen Hey eh, oh, yo hey yo calmate C'est moi qui cuisine cette sage Mais mélodie ma réalité sageté. Ton mélodie ma réalité. Appelle-moi le spécimen. Hey yo, hey yo, C'est moi qui cuisine cette sage sageté. Ton mélodie ma réalité. Appelle-moi le spécimen Hey yo hey yo C'est moi qui cuisine cette sage Mais ton mélodie ma réalité Appelle-moi le spécimen Hey yo hey yo C'est moi qui cuisine cette sage Mais ton mélodie ma réalité Appelle-moi le spécimen Mélodie ma réalité Appelle-moi le spécimen Hey eh oh, eh yo hey yo calmate C'est moi qui cuisine cette sageté Mais sur Mélodie ma